Bu amakisi Ali ibn Abi Talib va birinchi ayoli bo'lgan Hadija binti Huvoy. Mana shu ikkala kishini vafot qilishligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qattiq ta'sir qildi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada da'vat qilishlikdan Quraysh tomonidan man qilindi. Dinni da'vat qilishlik uchun Toifga chiqib borib, Toifliklarni da'vat qilganda ular nohaqda bir xunuk suratda Rasulullohga ana shu shaharni yoki qishloqni, yosh bolalarni, aqli zaif bo'lgan kishilarni payg'ambarimizga toshbo'ron qilib haydashlikka targ'ib qilishi, payg'ambarimizni mana shunday bir xunuk suratdan Toifdan haydab chiqarish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shunday bir holda turganda Parvardigoriga duo qildi. Alloh taolo Rasulullohning ko'nglini ko'tarishligi uchun bir qancha ishlarni qildiki, shu bilan Rasulullohning ko'ngli ko'tarilgan bo'ldi. Shular ichida mana Abdos ismli nasroniy qulni islomga kirishi, Nusaybiy jinlarini payg'ambarimizga iymon keltirishi va Isro va Miroj voqeasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj qissasi mana juda bir katta bir hadislarda sharhlangan. Bugungi mavzuimizga taalluqli bo'lgan joydan ozgina olamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men Hijr Ismoilni uxlar ekanman, Jibril kelib meni uyg'otdi va o'zi bilan Buroq otini mingan olib kelgan. Buroq oti bu rangi oqligini aytadi payg'ambarimiz. Otdan kichkinaroq, eshakdan kattaroq bo'lgan bir hachir desak, bizning tilimizda osonroq tushuniladigan ma'no bo'ladi. Bu buroq otini hamma payg'ambarlar mingan deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Buroq otini mindi, bir lahzada Quddus sharifda bo'ldi. Va ana shu joyda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga butun o'tgan payg'ambarlarni hammasini tiriltirib to'plab berdi. Quddus sharifda Masjidul Aqsoda ana shu masjidda payg'ambarimiz yer yuzida yashab o'tgan jamiki payg'ambarlarga imom bo'lib oldi namoz. Bu inson zotiga beriladigan sharafning cho'qqisi edi. Chunki tasavvur qiling, bir katta masjidki hamma turgan, iqtido qilib turgan namozxonlar payg'ambarlar. Va bularga Alloh taoloning bandalarisidagi eng suyuklisi bo'lgan habibi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam imom bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz mana meros olib kelindi deydi. Meros Arab tilida narvon biz usullarga yozadigan bo'lsak yoki e, stupenka deymizmi, pillapoya deymizmi, xolos yuqoriga ko'tariladigan narsa. Lekin uni ta'rifini qanaqaligini payg'ambarimiz aytadi, hayotimda undan ko'ra go'zalroq narsani ko'rmaganman. Demak, yuqoriga ko'tariladigan narsa meros deyiladi. Birinchi osmonga ko'tarilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'yi 60 metrga yaqin bo'lgan uzun bir kishini ko'rdi. Bu sizning otangiz Odam alayhisalomdir. Payg'ambarimiz mana shu yer osmonga ko'tarilishlik Mobaynida juda ko'p Alloh taoloning bir karomatlarini ko'rdi. 7 qavat osmon bo'ladigan bo'lsa, har bir osmonga ko'tarilganda payg'ambarlarni ko'rdi. Odam alayhisolamdan to Ibrohim xalilullohgacha. Ana shu osmonda ko'rgan narsalardan biri shuki, daryoda bir odam suzardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu daryo qip-qizil qondan iborat. Suzib suzayotgan odam ma'lum bir joyga suzib boranda qaytib sohilga kelgan paytda sohilda farishtalar qo'lida katta-katta xarsang toshlar bilan kutib olar edi. Suzib kelgan odam og'zini shunday katta ochgan paytda toshlar bilan urib, uni og'zini to'ldirib, cho'ktirib yorib tashlar edi, yana suzib ketar edi. Suzib borib, og'rib, put og'zi butun bo'lib qaytib keladi sohilga kelganda, yana og'zini ochadi, yana tosh bilan urib uni og'zini yoradi. Bu qiyomatgacha oladigan azobi. Bu jahannam azobidan tashqari azob. Ey Jibril, kim bu odam? Nimaga bunday bo'lyapti deganda, bu yetimni molini yeganlar. Yetimni molini nohaqdan yegan kishilarni qiyomatgacha oladigan azobi shudir. Yetimni moli deganda juda ko'p ma'nolar kirib ketadi. Ehsonlar ham keladi bu, majbur qilib qildirilgan yoki bo'lmasam sag'irligidan, himoyachisi yo'qligidan uni zaiflik holatdan foydalanib, uni mulkini, uni molini totib olishiga ham kiradi. yetim odam bozorga bir narsasini sotgan olib chiqqan bo'lsa, narx-navoni bilmaganligidan foydalanib turib, ko'zini o'yish ham keladi bunga. Xullas, sag'ibi haqida narsa bor. Bu yetimni molini zulm yegan kishiga beriladigan, qiyomatgacha bo'ladigan azob. So'ngra Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir toifa odamlarni ko'rdi. Qorni nihoyatda bir uyda katta bo'lgan qorin egalari chalqanchasiga osmonga qarab yotardi. Oli Fir'aun Fir'avn oilasi kunda 2 marta azobga borib kelishligi haqida Qur'onda oyatlar bor. Ana shu yaqumu as saatu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda Fir'avnni alamli ashaddiy bo'lgan azobga kirgizinglar dedi. Qiyomatgacha Fir'avn xonadoni ikki mahal ertalab va kech payt Allohning azobi yo'liqadi va borib joyiga to'xtaydi. Ana shu qorni katta kishilarda tepalab o'tadi bular. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "E Jibril, bular kimlar?" deb so'raganida, bu sutxo'rlar. Riboga pul beradigan, sutxo'rlik faslga pul beradigan kishilar deydi. Sutxo'rlikda ham turlari ko'payib ketgan. Chiroyli nomlari bor, chiroyli reklamalari bor, chiroyli qog'ozlarga o'ralyapti, chiroyli yo'llar bilan tushuntirilyapti-da, insonlar bilmagan holda o'zlari sutxo'rlikka, riboxo'rlikka kelib qolyapti. Fa'zamu bi minallohi va rasulih. Alloh taolo bular haqida aytadiki, suxorlikka pul bergan, suxorlikka pul olgan odamlarga Alloh va Rasuli tomonidan urushga tayyor tursin o'zlari. Alloh azza va jalla men o'zim urushib xor qilaman buni deydi. Aytaman mana suxorlikka pul berib yoki suxorlik bilan shug'ullangan odamlarda oqibati nima bo'layotganligini ko'ryapmiz. Tez kunlarda ko'rinyapti. Agar kimiki ko'rinmayotgan bo'lsa, Allohdan taqvo qilsin. Alloh unikini to'playapti Chunki qiyomat kunida xussilar had deyilar ekan, suxurlik qilgan kishiga. Qurolini olar ekan. Nimaga desa, Alloh bilan urushish uchundir. Suxurlik Alloh tomonidan urushni o'ziga halol qilib olishlikda ayni o'zi. Men bir yil qilmayman shu hozir bir zarur ishim chiqib olib, bir abrod qilib olaman, pulni nima qilamanki, qaytar beraman. Tamom, qo'lga qo'l Xor bo'lishingiz aniq. Atrofingizni qaranglar-da. Sutxo'rlikka pul olib xor bo'layotgan odamlar. Payg'ambarimiz mana shu kechada ko'rgan narsalardan yana bittasi bir kishini ko'rdi, yonida nihoyatda bir shirin, xushbo'y, yaxshi, sof toza ovqatlar turar edi, boshida sassiq, najot iflos bo'lgan ovqat turardi. Toza pokizasini qo'yib, iflosini yedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibril, nimaga bu odam bunday ish qilyapti? Kim bu deb so'raganda, bu bo'ldi. Uyida halol, pokiza, toza halolasi turib, ko'chada zinoga bo'lgan kishi. Qiyomatgacha mana shu sassiq taomim. Ana shu Meroj kechasida ko'rgan ishlarda yana biri bir kishi boshi bilan yotar edi yerda, ikkinchi kishi qo'lida temirdan bo'lgan ayrisi bilan, temirdan bo'lgan halqasi bilan og'zini yirib quloqgacha yetkazar edi, tortib. So'ngra ikkinchi tomonga yotkizib turib, sog' bo'lgan tomonini tortib, ikkinchi quloqiga yetkazar edi. Ikkinchi tomonni yirib quloqiga yetkazunga qadar o'ng tomoni birinchi tomoni tutib qolardi, shu qiyomatgacha og'zi yig'ilib turiladi. E Jibril kim bu deb so'raganda, bu kazzobga beriladigan jazodir. Bugungi suhbatimizning mavzusi kazzoblik xususida bo'ladi. Yolg'onchilik. Kazzoblik yolg'onchilik nima? Haqiqatda bor narsani teskarini xabarni olib berishlik bu kazzoblik deyiladi. Bu shunday bir og'ir gunohki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan "Ya Rasululloh, mo'min odam baxil bo'lishi mumkinmi?" deb so'rashdi. Ha bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni musulmon ba'zida baxilligi tutib qoladi, ba'zida saxiy bo'ladi, baxil bo'ladi. Baxillik demak ummatdan chiqarib olmaydigan gunoh ekan. Rasululloh musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha? Bo'ladi qo'rqoqim dedi. Ya Rasululloh, musulmon odam yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganda yo'q. Baxillik bilan qo'rqoqlik bitta bo'lganda gunohi yolg'onchilik bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda bir mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda aytadi: "Ayatul munafiqi talasun: in solla va soma va za'ama annahu muslim." Agar bir odam namoz o'qiyotgan bo'lsa, ro'za tutib, o'zini musulmonman deb da'vo qilayotgan bo'lsa ham, bu odam munofiq deydi. Uchta belgisi bo'lsa, diqqat qilinglar. Namoz o'qiydi, roza tutadi, o'zini musulmonman deydi, lekin bari munofiq Iza hadasa kadaba. Yolg'on gapiradi va iza va'ada axlafa. Va'da bersa, va'dasiga xilof ish qiladi va iza o'qtimina xona. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Nifoq bu hatto munofiq odam, ya'ni har qanday gunoh, har qanday gunoh, zina bo'lsin, odam o'ldirishlik bo'lsin, boshqa gunoh bo'lsin, inson Alloh yo'lida shahid bo'lsa yuviladi. Lekin nifoq kasalini hatto shahidlik yumasligi haqida hadislar keladi. Yolg'on gapiradi, va'daga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi. Agar mana shu yolg'on degan narsadan tilingizni tiyishlik bitta shu e, g'amni qo'yingda bir hafta yolg'on gapirmasdan yashab ko'ringda qana qiyin bo'ladi ekan. Jamiyatimizda yolg'on bir ko'payib ketganligidan hozirgi zamonda yolg'on gapirmay yashashlik iloji yo'q deydigan odamlarimiz bor ichimizda. Nauzubillah. agar yolg'on gapirmasdan yashash mumkin bo'lmaganida Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yolg'onni harom demagan bo'lar edi. Agar yolg'on rostgo'y bo'lib yashashlik imkoniyati bo'lmaganida Alloh buni buyurmas edi chunki la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmayman deyapti Alloh. Nima qilish kerak? Kamroq gapirish kerak. o'zingizga daxl bo'lmagan ishga burningizni tiqmaslik kerak. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda keladi, Imom Muslim rivoyati. Kafa bil mar'i kidban, kadiban aw yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Bir kishini eshitgan gapini ko'tarib yurishligini o'zi yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladigan hujjat. Eshitdingizmi, falonchi mana dedi. Mana shu narsani o'zi eshitgan narsani ko'tarib yurishlik kishini yolg'onchi bo'lishiga kifoya qiladigan narsa. Demak, bitta yo'li til ishlab pulumuz Agar daha telefonimizdagi pulimiz pulumuz gaplashganda, pulimiz ketadigan bo'lganida har bitta gapirgan gapimizga ma'lum bir miqdordagi pul olinganida gapimizni o'ylab gapirar edik. Lekin Alloh taolo bu tilni charchamaydigan qilib yaratgan ekan. Subhanalloh, beli toladi, ayağı toladi, közü toladi, lekin til olmaydi. Yolg'on Eğer yashash mumkin, agar mumkin Allah Alloh buyurmagan. Yolg'on kim gapiradi? Auzu billahi minash shaytonir rojim. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ularning qalblarida dedi Alloh, maraz bor edi. Kimlarning? Munofiqlarning. Bas Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sababli alamli azob bor. Demak, yolg'onchilik bu nifoqni, munofiqlikning alomatlaridan. yaxshi gapirmay qo'yavering, indamay qo'yavering. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam islom da'vatini yoyib, odamlarni dinga da'vat qilar ekan, nasroniylardan bir to'p kelishdida payg'ambarimizni yolg'onchi qilishmoqchi bo'lib, payg'ambarimizga har xil tuhmatlarni, uydirmalarni gapirishdi. Shunda Alloh taolo Oli Imron surasidagi quyidagi oyatlarni nozil qildi. Ta'awudu billah, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu nab'u abna'ana wa abna'akum" ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Endi sizga kelgan mana shu haq ma'lumotdan keyin nasroniylardan kimda kim siz bilan talashib tortishmoqchi bo'lsa, unda kimsalarga ayting, kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringizni, ayollarimiz va ayollaringizni, o'zlarimizni va o'zlaringizni chorlab yig'aylikda, so'ngra Allohga tavba tazoru bilan iltijo qilaylikda, yolg'onchilarni Alloh la'natlasin, duo qilaylik. Albatta men yolg'onchi bo'lsam deb payg'ambarimiz, kelinglar yig'ilib turib duo qilaylik. Allohning la'nati bo'lsin yolg'onchilarga. Bittasi kelishganda. Chunki payg'ambarimiz haqligini bilishgan. Keyingi oyat. Nahl surasi 116-oyat. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وإن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Alloh sha'niga yolg'on to'qish uchun tillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom demanglar. Chunki Alloh sha'niga yolg'on to'qiydigan kimsalar hech najot topmaslar. Nima degani bu? Alloh buyurmagan hukmlarni Allohniki deyish bu Allohga tuhmat qilish. Bidiyatlar deymiz Bir odam bir yangilik topadida shuni qilmasa bo'lmas ekan, dadasi deydi. haligi dadasi dinidan xabari bo'lganda nima bo'lar ekan deb so'rardi aytchi nima bo'lar ekan qani yozibdi oyatda ketdimi? hadisda ketdimi? sahoba aytibdimi qilmasang bo'lmaydi deb bu yerda kim aytyapti bilamiz kim aytyapti Alloh aytmagan payg'ambar aytmagan narsani o'ylab topib turib shu dindan degan odam kazzoblarning eng kattasi bo'ladi bid'atga yo'l ochayotgan kishilar urf-odatda qilsa o'lib ketsin edi biz mahallamizda shunaqa qilsa o'lib ketsin dindan deb qilib olmaydi. Chunki Allohga tuhmat qilgan kishilar, Allohga yolg'on to'qigan kishilar bo'ladi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La takzibu alayya fa inna man kazzaba alayya falyatabawwa maqadahu minan nar." Men aytmagan gapni aytdi demanglar. Meni nomimdan yolg'on gapirmanglar. Kim meni nomimdan yolg'on gapirsa, jahannamni to'risidan joyini tanlab olsin. Mana hadis bor ekan, eshitdik. Mana hadis bor ekan. hadis deyishdan bo'lib adresi bo'ladi. Imom Buxoriy, Imom Muslim yoki muttafaq keladi. Shuni hadis deyish kerak. Biz shu hadis bor o'qiganman. Siz o'qiyotgan kitob bu broshura. Uni adresi, uni sahih sahihmasligini tekshirish kerak. Hadis degan ehtiyot bo'lish kerak. Agar mana shunaqa ehtiyot bo'ladigan bo'lsak, umuman biz hadisda gapirmay qo'yishimiz kerak. Bilorganlar gapirsa bu Ixtilof Ixtiloflar ham bo'lmaydi shunda. واصل ابن أشقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رواه البخاري eng buyuk yolg'onlardan dedi Rasululloh. Bir kishini o'zini otasi bo'lmagan kishiga nisbat qilib palonchini o'g'li deyishlik. Chunki farzandlarni o'zini otalarining nomi bilan aytinglar Keyingi buyuk yolg'on kishi ko'rmagan narsasini ko'rdim deishligi. Hattoki yolg'on tutdi gapirishlik kishini ishora degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yolg'on tush ko'rib, ko'rmagan narsasini tushunda ko'rdim degan bandaga Alloh taolo sahih hadislarda keladi, ikkita sochni tolosini berar ekan, bir-biriga uraverar ekan. Ya'ni bu ulanadigan narsa emas. yolg'on tushni gapirgan kishiga mana shunday bir uqubatlar bo'ladi. Va uchinchi aytilingan katta gunoh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirmagan so'zni Rasululloh gapirgan shunday hadis bor deyishdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, "Qola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Inna sidqa yahdi ila al-bir va innal birra yahdi ila al va innal rajula la yasduqu hatta yuktaba indallohi siddiqan. Ana odam birdaniga kazzob, yolg'onchi, lekin daniga rozgo'y bo'lib qolmaydi. Buzilishiga ham, tuzalishiga ham asta-sekinlik bilan bo'ladi. Albatta yaxshilik, rozgo'ylik yaxshilikka yetaydi. Yaxshilik esa jannatga tegadi. Bir kishi rozgo'ylikda davomiy bo'ladi, kunda-kunda ozgina-ozginadan qo'shib-qo'shib yolg'on tashlab rozgo'y-rozgo'y bo'ladida Alloh taoloning huzurida rozgo'y banda qilib yozilib qoladi. Va innal kizba yahdi ilal fujur. Yolg'onchilik gunohga yetaklaydi. gunoh esa jahannamga tegmaydi. Kishi yolg'onchilikda davomiy bo'laveradi, Alloh taoloning huzurida kazzoblardan deb yoziladi. Bugun bitta yolg'on gapiradi, ertaga ikkita yolg'on gapiradi, qo'shib-qo'shib turib yolg'onchilik hunar bo'lib qoladi. Xo'p, yolg'onni mana hammamiz bilamiz, ruxsat berilgan o'rinlari bor. Bu 3 to'g'ri. Ummu Kulsum binti Uqbat ibn Abi Muayt radhiyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni eshitdim. Muttafaqun alayhi hadis. Laysal kazzabu allazi yuslihu baynan nasi fayammi khayran aw yaqulu khayran. Odamlarning o'rtasini isloq qilish uchun yolg'on gapirayotgan odam yolg'onchi emas dedi Rasululloh. Mana davomida keladi Rasululloh odamlar odatda gapiradigan yolg'onda faqat 3 ta o'rinda ishlatishga ruxsat bergan. Bu urushda, ikkinchisi insonlarning o'rtasini isloq qilishda, uchinchisi er xotinni yarashtirishda. Ya'ni yaxshi ko'rmasa ham, yaxshi ko'raman deb qo'ysa bo'laveradi. shular o'rtasi isloh bo'ladimi? Bu er xotin o'rtasidagi yolg'on, o'rtadagi aloqani, muomalani yaxshi qilishlik niyatida bo'lsa yolg'on gapirish. Na, xotinga yolg'on gapirsa bo'lar ekan deb turib, hamma yolg'on demas. O'rtadagi islohiyatni keltirish uchun. O'zi mana yolg'onni qachon gapiramiz? Biror bir aybimizni berkish uchun gapiramiz. Yoki biror bir dunyo matosiga, 3-4 so'm chaqaga yetishlik uchun gapiramiz. Sotayotgan matohingizni sifati olayotgan odam so'rayotgan sifatda emas, lekin siz yolg'on gapirib sotib oldingiz. Aytasizki, shu yolg'onni gapirmaganimda shu matohim sotilmas edi. Ne bo'lsinki, bizga bir Allohning bir rahmi kelsin, ana shu yolg'on gapirmasam sotolmasdim degan e'tiqodda bo'lib qolgan odamlar bor. Seni bu matohingni sotishligi yolg'on yoki rost gapirishingga bog'liq emas. Biz qachon shunga ishonib olamiz? Alloh bugun sotilishini yozgan ekan, sotdingiz. Agar yolg'on gapirib sota olmagan bo'lsangiz, yig'ling. Chunki gunohkor ham bo'ldingiz, ham sota olmadingiz. Endi yolg'on gapirib sotgan bo'lsangiz, yana yig'ling. Chunki rost gapirganingizda sotar ekansiz. Kishini rizqi kazzobligi yoki sodiqligiga bog'liq emas. Agar yolg'on gapirgan odamning savdosi yurish kerak bo'lsa, chakana yolg'onchilarning savdosi yurish kerak bo'lgan. Agar rostgo'ylik savdoda yurishligidan to'sib qo'yadigan sabab bo'lsa, zo'r savdogarlarga savdosi zo'r ketyapti. Shuning uchun mana Luqmon Hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib aytadiki, "O'g'lim, yolg'ondan ehtiyot bo'ling, chunki boshida yolg'on xuddi qushni go'shidaqa nihoyatda yoqimli narsa bo'ladi, lekin oxiri achchiq bo'ladi." Yolg'on gapirib, muammodan chiqib ketishni ko'rgangan odam keyin o'sha muammoni yana qilaveradi. Nimaga desa, bitta yolg'on gapirsa nima qilar ekan? Ishonishar ekan, chiqib ketaverar ekan. Endi yolg'on gapirishga odatlanmagan odam shu muammoga kirmaslikka harakat qiladi. Chunki rost gapirib qo'yadi. Ali ibn Abi Talib karamallohu va aytadi, Alloh taoloning huzuridagi eng katta xatolardan bittasi bu yolg'onchi Va pushaymonlarning eng qattig'i qiyomat kundagi pushaymon. Malik ibn Dinar rahimahullohdan keltiriladi quyidagi hikmatli so'z. Har bir insonning qalbida bir qism rozgo'rlik bo'ladi, bir qism yolg'onchilik bo'ladi. Hamma ozgina yolg'onchi. Qaysidir miqdorda. Yolg'on bilan rozgo'ylik insonning qalbida urushadi deydi doim. To bittasi ikkinchisini surib chiqarmaguncha bu urush davom etaveradi. Insonni qalbida yo yolg'onchilik yengib chiqadi yoki rostgo'ylik yengib chiqadi. Ikkalasi birdaniga doimiy suratda turishiga iloji bo'lmagan. Ali ibn Ubayda rahimulloh aytadi, "Al-kizbu shi'arul xiyana." Yolg'onchi odamdan xiyonat kutsa bo'ladi. Chunki xiyonatni bayrog'i nima? Shiori nima? Yolg'onchilik. Yolg'onchi odam xiyonat qiladi. Shabi rahimahulloh, "Iyyaka wal-kizb haythu tara annahu yanfa'uka fa huwa yadurruka." Shabi aytadi, yolg'on senga foyda qilayotganga o'xshab ko'ringani bilan aslida ziyon qilayotgan bo'ladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam hayotda bo'lgan bir ishni o'qiymiz. Abdulloh ibn Omir roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh bizning uyimizga kirganda dedi, men kichkinagina bola edim dedi. Kichkinagina bolacha edim, o'ynagan yugurib chiqib ketsam, onam, "Ey Abdulloh beki" dedi. Bir narsa beraman senga. Diqqat qilib turaylik. Bir narsa beraman beki dedi. Abdulloh kelayotganda payg'ambarimiz onasining gapini eshitib aytayaptiki, "Ey Muabdulloh, bolangizga nima berishingizni bilasizmi?" dedi. Ya'ni bormi beradigan bir narsada, ha, man xurmoni bermoqchiman deb. Agar shu chaqirgan paytingizda beradigan narsangiz bo'lmasdan chaqirgan bo'lsangiz, bitta yolg'on gapir degan chizib yoziladi sizda. Yolg'onni qayerda o'rganadi bola? Natijasi enalardan, otalardan, aka-ukalar uydan o'rganadi. Ana bobo kelyapti deydimi? Oddiy, ya'ni oddiy qulog'imiz yeydi. Yo'q bu narsa. Agar ovqat yemasang, olib eshikka tashlab yuboraman. Yemaydi. Olib chiqib tashlamaysiz ham. Yolg'on bu. Uyda bir ayb ish qilib qo'yib turib, eriga yolg'on gapirayotganini ko'rib katta bo'lgan qiz, katta bo'lsa kim bo'ladi? Shuning uchun enasini ko'rib qizini degan gap bor bizda. Yolg'onni uydan o'rganiladi. Men orib qoldim deb qo'yasan, bormay qo'y maktabingga deydi. Kimni o'rganyapti? Kimni o'rganyapti? Sherni bolasi shervatcha, davomini bilasan. Demak, farzandlarga yolg'on gapirmasdan rost gapirishni biz o'zimizni hayotimizda ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu narsani o'rganamiz. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Damashqda bir olim borligini eshitdi-da, shu olimni ilmidan o'rgangani Bag'doddan safarga chiqdi. Bordi. Damashqqa yetdi. Ana shu olim haqida so'rab surishtirdi. Bu odamni yaxshi odamligi, omonatdorligi, axloq haqida so'rab surishtirdida uyini ko'rsatib qo'yishgandan keyin ertasi kuni g'uslni qildi chiroyli kiyimlarni kiydi o'ziga chiroyli bir ko'rinish berib turib haligi olimni oldiga uyiga bordi eshigini tagida olimni turganligini ko'rdi bu olim yuk tashiydigan hammoli Eshigi yuklangan yuk bilan yuk bilan jilmay turadi tortyapti nuqtayapti yurmayapti Shunda har xil yo'lini qilganda eshagi yurmaganligini ko'rib turib, oxiri etagini shunday ko'tardida, go'yoki bir arpa yoki bir jinday bir yem solgandaqa eshagini tumshug'iga tutdi. Eshak yurdi. Uzoqdan kuzatib turgan Ahmad ibn Hanbal orqasiga qarab yurtga qaytib ketdi. Chunki hayvoniga qilayotgan mana shu yolg'on muomalani ko'rgan odam Ahmad ibn Hanbal bu odamda demak yolg'onchilik sifati bor ekan. Hayvonga yolg'on muomala qilyaptimi? Demak, yolg'on gapirish mumkin deyapti. Bu qanday bir zamoni saodatidagi bu kishilar hayvonga hiyla qilishlikni yolg'onchilik deb qabul qilishgan. U davrlar bilan bizni zamonamizni solishtirib ko'radigan bo'lsak, haqiqatan Alloh rahmat kelsin bizga. Yana boy aytdik. Endi hozirgi zamonda e, yolg'on gapirmasdan iloji yoq degan gaplarimiz dinimizni bilmaganligimizdan, iymonimizni zaifligidan, rizq masalasida to'g'ri qalbimizda bir yechim yo'qligini belgisi. Yolg'on gapirishlik kishini musulmonlikdan chiqarib qo'yadigan og'ir gunoh. Chunki kishi qo'rqoq bo'lsa, baxil bo'lsa, bu kechiriladigan gunoh deyilyapti. Lekin yolg'onchilik Yolg'onchi bo'lmaslik oson. Alloh oson qilgan bandalarga. Yolg'onchi bo'lmaslik. Bitta yo'li ana shu g'oyatimda ekan kamroq gapirishlik. Chunki Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadiki, kimi gapi ko'p bo'lsa, xatosi ko'p bo'ladi. kimi xatosi ko'p bo'lsa, gunoh ko'p bo'ladi. Gunoh jahannamga teradi. Iso alayhissalomdan shunday rivoyat qilinadi, Allohni zikridan boshqa bo'lgan so'zlarni kamroq gapiringlar. Chunki Allohning zikridan boshqa so'z gapirishlik insonni qalbini qatirib qo'yadi. Bir inson agar rostgo'y bo'ladigan bo'lsa, bir gapni gapirib qo'ysa, u yoqqa qaramaydi. Chunki odamlarning oldida ham yolg'iz qolgani ham bir xil. Yolg'on gapirmagan odam birodardan uzr so'ramaydi. odamlarni huzurida, Allohning huzurida hurmatli bandasi. Alloh subhanahu va taolo mana shu yolg'on degan gunohdan tiyilishimizga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Bugungi suhbatimizni mana Sof surasidagi bir qancha oyatlarni o'qib tugatamiz. Xususan bizga tegishli. Chunki biz musulmonmizda. Ya ayyuhallazina amanu آمنوا taquluna تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا bizga tegishli degani biz mo'minmizda. Alloh taolo faqat mo'minlarga murojaat qilyaptiki, ey mo'minlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytibsizlar? Sizlarni o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Allohning nazrida o'ta manfur ishdir. Qilmaydigan ishini gapirma deyapti. Xo'p, yolg'onchi bo'lmaymiz deb aytdingmi? Endi amal qil. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavsiya bergan. Aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته